Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Օրերս Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի նախագահությամբ անցեկացվել ռազմական խորհրդի նիստ նվիրված միավորումների եւ զորամասերի կազմակերպչական հաստիքային կառուցվածքին, զորահավաքային ռեսուրսներին, զորքերի պատրաստությանը, ինչպես նաեւ նշված ոլորտներում արկա խնդիրներին։ Զինված ուժերի կազմավորմանը զուգահեռ 1992 թվականի աշնանը ստեղծում է մեր երկրի համար կարևոր նշանակություն ունեցող ռազմավարական նշանակության օբյեկտներից մեկը։ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալը նոյեմբերի 17-ը պաշտպանության բանակում նշում է որպես բուժ ծառայողի օր։ որ Նոյեմբերի 20-ին գնդապետ Հրար Թևոսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի վաշտերից մեկի ներգրավմամբ անց են կացել մարտական հրաձգության մարտավարական զորավարժություն, որի նպատակն էր կատարելագործել ընդգրկված ուժերի մարտական ներդաշնակության մակարդակն ու առաջադրված մարտական խնդիրների կատարման արդյունավետությունը։ Օրերս Ասկերյանի շրջանի Աստղաշեն համայնքում կազմակերպված հույս ցերեկույթը նվիրված էր Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկի՝ Յուրի Անտոնյանի ծննդյան 55-ամյակին որի մասնակցում էին նրա հարազատները, համագյուղացիները, մարտնկերներն ու հասարակության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչները։ Առաջնագծում տիրող իրավիճակին ու զինծառայողների առօրյային ծանոթանալու նպատակով օրերս եղանք հանրապետության հարավարևելյան հատվածում տեղակայված գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի մարտական դիրքերում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Ռազմական խորհրդի նիստ Օրերս Պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի նախագահությամբ անց եկածվել ռազմական խորհրդի նիստ նվիրված միավորումների եւ զորամասերի կազմակերպչական հաստիկային կառուցվածքին զորահավաքային ռեսուրսների վիճակին, զորքերի պատրաստության ծրագրի համապատասխանության ներկայացող պահանջներին, ինչպես նաև նշված ոլորտներում արկա խնդիրներին։ Ռազմական խորհրդի նիստի մասնակցում էին բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը, միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարներ ու համապատասխան ոլորտների զինվորական պաշտոնյաներ։ Ներածական խոսքում կարևորելով օրակարգային բոլոր թեմաները, պաշտպանության բանակի մարտունակության շարունակական բարձրացման համատեքստում Արցախի հանրապետության պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը խորհուրդ տվեց ներկաներին ակտիվորեն մասնակցել նիստի աշխատանքներին եւ կառուցողական քննարկումների արդյունքում պրոբլեմատիկ հարցերի լուծման վերաբերյալ ձևավորել ընդհանրական մոտեցումներ։ Նախարարի ներածական խոսքին հաջորդել են աշխատակարգով նախատեսված ելույթները, որոնք վերաբերում էին միավորումների եւ զորամասերի կազմակերպչական ու հաստիկային կառուցվածքին, զորահավաքային ռեսուրսների կցագրման ու ուսումնասիրմանը, դրանց կառավարմանը, դրա համալրման պլանավորման վիճակին, կազմահաստիկային կառուցվածքի համաձայն, սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի վերաբաշխման ընթացքին, հաշվառման կազմակերպմանն ու հարակից այլ թեմաների։ Ամփոփելով արդյունքները, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հանձնարարել է ներկայս պայակազմին ըստ գործառութային պարտականությունների ռազմական խորհրդի որոշման դրույթներն ընդունելի գիտություն եւ դրանք հաշվի առնել հետագա ծառայության ընթացքում։ Ծառայողական խորհրդակցություն Օրենս գեներալ լեյտենանտ Դեո Մրացականյանի ղեկավարությամբ անցեկացվել նաև ծառայողական խորհրդակցություն, որը վերաբերում էր վերջերս կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերի հետ անցկացված մարտավարական զորավարժության արդյունքների ամփոփմանը։ Խորհրդակցության ժամանակ ըստ փուլերի վերել լուծվել իրականացված բոլոր միջոցառումները, անդրադարձ կատարվել արձանագրված որոշակի բաց թողումներին, ընդգծվել տեղ գտած դրական միտումների փորձը ուսումնասիրելու եւ զորքերում տարածելու անհրաժեշտությունը։ Խորհրդակցության ավարտի մասնակից բոլոր ստորաբաժանումներն ու պաշտոնակատար անձինք տվել են գնահատականներ հետագա ծառայության եւ նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ եւ ստացել հանրահարականներ վերադաս հրամանատարության կողմից։ Բուժծառայողի օր Նոյեմբերի 17-ը Պաշտպանության բանակում նշում է որպես Բուժծառայողի օր։ որ Զինված ուժերի կազմավորմանը զուգահեռ 1992 թվականի աշնանը ստեղծում է մեր երկրի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող ռազմավարական նշանակության օբյեկտներից մեկը՝ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալը, որի կազմավորման ակունքներում կանգնած էր բանակի բուժծառայության հիմնադիր Վալերի Մարությանը։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին անսահման մեծ է ռազմական բժշկի դերը, քանի որ նրանց ձեռքում էր յուրաքանչյուր վիրավորի փրկության հնարավորությունը։ Հոսպիտալի ազնագազմի մեծ մասն այս կամ այն ջոկատի կազմում մասնակցել է մարտական գործողություններին ձևավորել դաշտային բժշկական խմբեր, ծավալել դաշտային հոսպիտալներ եւ իրականացրել բժշկական ապահովում։ Բազմաթիվ են այն պատմությունները, թե ինչպես են բժիշկները բարդ վիրահատություններ կատարել դաշտային հոսպիտալներում ու պատերազմական ամենաբարդ իրավիճակներում վիրավորներին ցուցաբերել առաջին բժշկական օգնություն։ Նրանք մահացել ու ծնվել են ամեն մի վիրավորի հետ։ Այսօր հանրապետության բոլոր քաղաքներում ու զորամասերում տեղակայված բուժկետներում եւ զինվորական հոսպիտալներում բուժարարները շարունակում են իրենց նվիրական ծառայությունը, սպասարկելով ինչպես զինվորներին, այնպես էլ նրանց հավասարեցված բոլոր անձանց։ Օր-օրի ընդլայնվում եւ կատարելագործում են Պաշտպանության բանակի ռազմաբժշկական ծառայության միջոցներն ու հնարավորությունները։ Հոսպիտալները համալրվում են ակադեմիական կրթություն ունեցող եւ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանամարտներով ու բժշկական նորագույն սարքավորումներով։ Հատկանշական է, որ նորագույն սարքավորումներով հագեցած եւ շենքային բարեկեցիկ պայմաններում իրենց առաքելություն իրականացնող բուժարարների շարքերը միատար չէ։ Նորերը աշխատանքային օրը կիսում են պատերազմի թոհոբոհով անցած փորձառու բժիշկների հետ, ովքեր իրենց փորձով ու գիտելիքներով շարունակում են նպաստել ինչպես ոլորտի զարգացմանը, այնպես էլ հիվանդին ծառայողների շուտապույտ առողջացմանը։ Պետք է նշել նաև, որ տարիներ շարունակ պաշտպանության բանակի տարբեր հոսպիտալներում ծառայել եւ թրծվել են բժիշկներ, ովքեր ներկայումս հանրապետության տարբեր բուժհաստատություններում շարունակում են իրենց մասնագիտական աշխատանքը, զբաղեցնելով առաջատար դիրքեր։ Բուժարարողի օրվա կապակցությամբ միանալով բոլոր բարեմաղթանքներին մենք նույնպես շնորհավորում ենք Պաշտպանության բանակի բուժազնակազմին, մաղթում բոլորին խաղաղություն, առողջություն եւ ծառայողական նորանոր ձեռքբերումներ։ Վաշտայի մարտավարական զորավարժություններ Նոյեմբերի 20-ին Պաշտպանության բանակի գնդապետ Հրար Թևոսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի վաշտերից մեկի ներգրամամբ անցկացվեց մարտական հրաձգության մարտավարական զորավարժություն, որի նպատակն էր կատարելագործել ընդգրկված ուժերի մարտական ներդաշնակության մակարդակը, ինչպես նաև ճշտել մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների բերման պլանների իրատեսությունն ու վերջին փոփոխությունների համատեքստում զորքերին առաջադրված մարտական խնդիրների կատարման արդյունավետությունը։ Վաշտայի մարտավարական զորավարժության ցուցադրական պարապմունքի ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձվեց ինցարեոների բարեհոգեբանական դաստիարակությանը։ Դրան էր նպատակ ուղղված ծավալված ուսումնական կետերում ցուցադրված ազնագազմի բարեհոգեբանական ապահովումը եւ մարտի նախապատրաստումը թեմայով գործնական պարապմունքը, որի ընթացքում ներկայացվել է թե իրական մարտական գործողությունների ընթացքում ինչպես պետք է հաղթարվեն հոգեբանական արգելքներն ու հասնել ցանկալի արդյունքի։ Լսենք զորամասի սպահոկեբան մայոր Կարեն Սարուխանյանին։ Վաշտայի մարտավարական զորավարժության ցուցադրական պարաբուքի ընթացքում ծավալվել է ուսումնական կետ ազնագազմի բարոյոգեբանական ապահովումը եւ մարտի նախապատրաստումը թեմայով։ Բարոյոգեբանական ապահովումը վերաբերյալ ցուցադրել են գործնական պարապմունք, շեշտվածությունը դրել են մեկ բաղադրիչի վրա հոգեբանական աշխատանքներից հոգեբանական արգելագոտի հաղթահարում, որտեղ ազնագազմը ցուցադրել է ինչպես են հաղթահարում հոգեբանական արգելագոտին, սկսած տանկավախությունի հաղթահարումը, որտեղ ազնագազմը գտնվելով խրամատու մարտավարում հակառակորդի դիմաց եւ հակառակորդի տանկերը շարժվում են դեպի մեր զինծառայողների վրա։ Եվ մեր ազնագազմը այդ ընթացքում հաղթահարում է տանկավախությունը, այնուհետեւ դռնակ նետելով հակառակորդի տանկի ուղղությամբ։ Երկրորդ կետը դա տարությունն է, զգայունությունն է, որտեղ ազնագազմը հաղթահարելով Արգելագոտին հաղթահարում են վախը, զզվանքը, օտարությունը Եվ հաջորդ էլեմենտը, որ ազնագազմը ձերքաբերում, դա լսողությունն է, որտեղ որ սլոսների, կարակոսների, պայթյունների տակ ազնագազմը շարժում է առաջ։ Իրաց մոտ ձևավորում է կողմվածություն, հոգեբանորեն դրաստում է եւ արդյունքում ունենում ենք մարտին պատրաստ զինը։ Եվ մեր արժե դրված խնդիրը կատարվել է, որի արդյունքում 5-րդ ուսումնական կետում վաշտային ցուցադրական մարտական հարաձգությամբ զորավարությունն է եւ բոլորս ականապես եկանք ինչպես է մեր ազնակազմը այդ ամենը անցնելով ասել իր արժեվ դրված խնդրին։ Այնուհետև մարտավարական զորավարժությունների ընթացքում խաղարկվեցին ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարձակողական գործողություններ, ինչը նաև ընդգրկված ստորաբաժանումների մարտունակությունը կատարելագործելու եւ իրական մարտական գործողությունների ժամանակ սեփական անելիքները հստակեցնելու հնարավորություն ընձեռեց։ Լսենք զորամասի հրամանատարի տեղակալ Փոգնդապետ Սասուն Գրիգորյանին։ Վաշտային մարտավարական զորավարությունը կազմակերպվել է անցկացրել կապված նոր փոփոխությունների, նոր համալրումների հետ։ Ընդհանուր նպատակը համապատասխան ուղղով օղակի սպանել, ցուցադրել եւ ուսուցանել միանման նպատակային ստորաբաժանումները նախապատրաստելու մարտական գործողությունների։ Եվ երկրորդ նպատակը եւս մեկ անգամ ստուդիել տվյալ ստորաբաժանման մարտունակությունը իմի բերել այն թերությունները, որոնք կան եւ որոնք ենթակա են հետագայում վերանայման կատարելագործման կամ մարզին։ Սրանք այն նպատակներն են, ինչի համար անցկացվել աշտային մարտավարական ժողովուրդը։ Ընդհանուր առմամբ թե ծավալված ուսումնական կետերում, որոնք որ արդիական եւ անհրաժեշտ եւ թե ընդհանուր մարտավարական գործողություններով գրական խոցման հանձնակազմը եւս մեկ անգամ ցուցաբերել է ակտիվություն, ցուցաբերել է չի ասի դերազանց լավ եւ մի քիչ ավելի լավից պատրաստվածության աստիճան, ընդհանուր գոհենք եւ գնահատականը Երևա արդեն վերջնական ռելուցությունից հետո եւ թիրախների խոցման եւ մարտավարական գործողությունների ժամանակացույցերով գնահատման արդյունք Ինչ վերաբերում է մարտական հրաձգության վաշտայի մարտավարական զորավարժությունների վերջնական արդյունքներին, ապա այն կգնահատվի բոլոր տվյալների մանրակրկիտ ուսումնասիրմամբ եւ իրականացված գործողությունների համադրմամբ։ Յուրի Անտոնյան, հիշենք եւ մեծարենք։ Նոյեմբերի 16-ին Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքում դպրոցի եւ պաշտպանության բանակի ենթաշեվ Զորոմասի համատեղությամբ կազմակերպված հույս ցերեկույթը նվիրված էր Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկի Յուրի Անտոնյանի ծննդյան 55-ամյակին, որի մասնակցում էին նրա հարազատները, համագյուղացիները, մարտնկերներն ու հասարակության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչները։ Հույս ցերեկույթը մեկնարկեց Աստղաշենցի հայրենաց պաշտպանների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին ծաղիկներ խոնարհելով եւ Արտաշես Սարգսակյան Ներսյանի առաստված ընչեց դրած տերունական աղոթքով։ Յուրի Գրիգորի Անտոնյանը ծնվել է 1963 թվականի նոյեմբերի 16-ին Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն գյուղում։ Ավարտելով 8-ամյա դպրոցը 1981 թվականին ընդունվել է Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական տեխնիկոմի անասնաբուժական բաժինը։ 1982-1984 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակի շարքերում։ Զորացրվելուց հետո շարունակել է ուսումը։ 1989 թվականին զինվորագրվել է դեռևս նոր կազմավորվող գյուղի կամավորական ջոկատին։ 1992 թվականին Արցախի պաշտպանության բանակին։ Մասնակցել է Կարագյավի, Հովսեփավանի, Խոջալուի, Նախիջևանիկի, Ղարբանդի, Աղդամի եւ այլ մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականի ապրիլի 28-ին։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով եւ Շուշի ազատագրման համար մեդալով։ Ամուսնացած էր, ունի երկու երեխա։ Հույս ցերեկույթին ելույթ ունեցողները ներկայացնելով Յուրիի կյանքն ու գործունեությունը, կարևորեցին նրա խիզախությունը, հայրենիքին ամենացորդ նվիրումն ու սերունդներին թողնված հայրենասիրական դասը։ Լսենք Աստղաշենի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Սլավա Գրիգորյանին։ Ես ողջունում եմ այն մարդկանց եւ շնորհակալություն եմ հայտնում այն ընկերներին, ովքեր կազմակերպեցին այս գեղեցիկ միջոցառումը, որը նաեւ հոգեբանական, բարոյական մեծ ազդեցություն ունեցավ մեր ժողովրդի վրա։ Մենք հաշվի առնելով, որ նշում ենք հերոսի Հոբելյան, գտել ենք, որ ամեն ինչ պետք է ներդնենք, հա, ոչ մի բան չպետք է խնայենք, որպեսզի այս միջոցառումը լինի բարձր մակարդակով եւ իհարկե այն ունենա իր դրական ազդեցությունը մեր ժողովրդի վրա, նրա հարազատների վրա, մեր մտաղ սերնդի վրա վրա, քանզի նմանօրինակ միջոցառումը նաև ինչ որտեղ քարոշչություն է մեր սերունդերին, որ հերոսները երբեք չեն մոռացում, հերոսները միշտ էլ մեծարվելու են պատմության բոլոր դարաշրջաններում։ Առաջարկություն եղավ դպրոցում մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից, որ เป զի նախնական զինվորական պատասխանատվության կաբինետը անվանակոչեն Քյուրի Անտոնյանի անունով եւ սա կարծում եմ լավագույն եւ իմաստավոր քայլ է, որովհետեւ ամեն րոպե հյուրին լինելու է մեր մտածերնդի ներկայացուցիչների հետ։ Նա մի միշտ էլ լինելու է այդ կաբինետում, որը խորհրդանշում է եւ խաղաղություն, եւ զինվորական պատրաստություն, եւ իհարկե հերոսության գնալու բազմաթիվ ու բազմաթիվ դաստիարակչական voragavիշ է։ Սա կարևոր հանգամանք է, որը մենք կատարեցինք, այո, ճիշտ քայլեր։ Ես կոչ կանեի բոլորին, որ เป զի հերոսները բոլոր բնակավայրերում, բոլոր տեղերում միշտ էլ մեծարվեն։ Սա կարևոր գործոն է։ Խոսելով Յուրի Անտոնյան Մարթու եւ զինվորականի մասին, Մարտական ընկեր Գարիկ Գրիգորյանը նրան բնութագրեց որպես ազնիվ խիզախ ու պատրաստական իր գործին նվիրված հայնիքի պաշտպան, որով միայն հպարտանալ կարելի է։ Յուրի Անտոնյանը շատ ազնիվ, խորոխտ տղա էր, բարեկամաս էր առաջի հերթին, շատ է սիրում իր ընտանիքը, հարևանաս էր։ Յուրան ամենաառաջին կամավորականներից մեկն է եղել, ամենաառաջին։ Կարագյավում կռվից հետո մասնակցել է շատ-շատ տեղեր, հասել միջև Ղարբենդ, ու Ղարբենդ ավախ, որ մարդու կյանքի թելը կտրվեց Թուրքիա արձակած գնդակից, նա կռվում շատ խորող տղա էր դաժե մեկ-մեկ ասում ենք յուրա թող մենք գնանք էլի ասում է չէ դուք հլա կյանքի ենքան փորձ չունեք թող մենք մերոնցով այդ գործ անենք նրանից հետո հեշտ է շատ է սիրում նվակելը ամեն տարածք վերցնելուց ինքը մաներ գալիս որպեսզի մի ինչ որ նվակելու հարմարություն գտներ կամ նաղարա կամ ակաջոն որպեսզի ամեն գիշեր նվակեր ու մեզ ուրախացներ շատ բան կա յուրայի մասին պատմելու դե չգիտեմ որ կողմից պատմեմ յուրան առանձնահատուկ տղա էր մեր գյուղում ավելենք որ Յուրի Անտոնյանի ծննդյանի 55-ամյակի արդիվ ընչեցրած ելույթներն միջվում էին Աստխաշենի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների եւ Պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի գերվեստական կատարումներով տոնական շունչ հաղորդելով միջոցառմանը։ Կազմակերպված հույս ցերեկույթը Յուրիի եւ մյուս նահատակների հիշատակը հավերժացնելուց բացի հերթական հայրենասիրական դասներ, որը որպես падգամ սերունդներին էր փոխանցում հայրենիքին ամնացորդ նվիրվելու սեմագույն գաղափարը եւ պարտավորեցնում սրբությամբ կատարել այն գործը, անուն որին նրանք չխնայեցին ամենաթանկը։ Զինծառայողների առօրյան առաջնագծում Առաջնագծում տիրող իրավիճակին եւ զինծառայողների առօրյային ցանոթալու նպատակով Օրերս մեկնել ենք Հանրապետության հարավարևելյան հատվածում տեղակայված գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի մարտական դիրքեր։ Առաջնագծում ինժեներական կահավորվածությունը, տեսադիտարկման նորագույն սարքավորումների արկայությունն ու ազնագազմի մարտական պատրաստականության մակարդակը բացառում են հակառակորդի բոլոր նախարարձագործողությունների հաջողությունը։ Խոսելով սահմանում տիրող իրավիճակի մասին, հենակետի պատասխանատու ավակ լեյտենանտ Սասուն Ասրյանն ասաց, որ տվյալ պահին պահպանության տեղամասում իրավիճակը բավականին հանգիստ է եւ հակառակորդի կողմից վերջին շրջանում կոպիտ խախտումներ չեն գրանցվել։ Մարտական դիրքում կազմակերպվում է շուրջօրյա մարտական հերթապահություն, բոլոր ժամերին իրականացում դիտարկումներ, հետևում ճշնամու բոլոր շարժերին։ Կարող եմ վստահորեն ասել, որ մեր դիրքերում իրավիճակը ամբողջությամբ վերահսկվում է։ Հակառակորդի բոլոր շարժերին հետևում ենք եւ պատրաստ եք ցանկացած պահի նրանց գործողություններին համարժեք պատասխան տալ, ասաց նա։ Գիտակցելով իրենց հայրեն անվեր առաքելության կարևորությունը, տղաները ակտիվորեն մասնակցում են նախատեսված բոլոր պարապմունքներին։ Ամարապնդում մարտական պատրաստության իրենց գիտելիքներն ու ունակությունները, իսկ նորաբաժանման հրամանատարությունը շրջելով մարտական դիրքերով վերահսկում է ենթականների ծառայությունը, տալիս համապատասխանցություններ եւ առաջադրանքներ, աջակցում դիրքապահների ծառայությանն ու պարտականությունների անթերի կատարմանը։ Ներկայացնելով դիրքում մարտական ծառայության ընթացքը, Վաշտի հրամանատար կապիտան Գևոր Գևորքյանն ասաց, որ մարտական հերթապահության ընթացքում իր եւ վերադաս հրամանատարության կողմից բարբերաբար իրականացվում են ստուգումներ, վերահսկվում է մարտական հերթապահության ընթացքը, կարգապահությունը, մաքրությունը եւ ծառայության առնչվող մնացած բոլոր գործընթացները։ Դրան զուգահեռ նաև ազնակազմին են հասցնում նորարձակված հրամանները, կարգադրություններն ու ցուցումները։ Մեծ ուշադրություն են դարձնում նաև ենթականների փոխհարաբերություններին ու նրանց բարոյական վիճակին։ Այդ նպատակով դիրքապաների հետ բարբերաբար կազմակերպվում են զրույցներ, հետաքրքրում նրանց խնդիրներով, ողջևորում եւ գոտեպնդում, որ เป զի ծառայության ընթացքում ավելի ուշադիր լինեն։ Իսկ նախքան առաջնագից մեկնելը մշտական տեղակայման վայրում նույնպես իրականացում են մի շարք կարևոր աշխատանքներ, կապված դիրքում ծառայության կազմակերպման, կարգապահության եւ անվտանգության ապահովման հետ, ինչից հետո ազնագազմը մեկնում եւ ստանձնում է մարտական հերթապահություն։ Մարտական ծառայության կրման համար առաջնագիծը կահարված է նաև անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով։ Ինժեներական առումով եւս կատարված են այնպիսի աշխատանքներ, որ เป զի կազմակերպվեն արդյունավետ եւ անվտանգ դիտարկումներ։ Հակառակորդի հետ ամիջական շփման պայմաններում առաջադրված խնդիրները բարձր մակարդակով կատարող տղաների խոսքով դիրքերում ծառայություն իրականացում է միասնական ուժերով, համախմբված եւ մեկը մյուսին աջակցելով, որ เป զի առաջադրված խնդիրները կատարվեն ճիշտ եւ ժամանակին։ Հակառակորդի գործողությունները կանխելու եւ արժանի հակարված հասնելու համար առաջնագույցում կատարվող շուրջօրյա դիտարկումները իրականացում են բարձր մակարդակով։ Մարտական դիրքերում անցկացող ամենօրյա մարզումներն ու պարապմունքները, բարեհոգեբանական առողջ միջավայրն ու ազնագազմի մարտական ոգին շարունակում են մնալ պետական սահմանի հուսալի պաշտպանության հիմնական գործոնները որոնց շնորհիվ հայերենիքի սահմանում կանգնած մեր դիրքապահները մշտապես աչքի են ընկնում իրենց նվիրվածությամբ, մարտունակությամբ ու խիզախությամբ։